nova tritico en la mondo. Pano estas universala mita nutrajo. La vorto mem farigis sinonimo de nutrajo. Gi ricevis tian religian forton, che oni identigis gin alla corpo mem de la Cristo. Ciam mi estis infano, pia onclo instruis al mi che ne estas permesate forgeti panon se oni ne emas mangi gin. Tio estus peco. Sed, ciu credantoi, ciu necredantoi, ciui devas aciri sian ciu tagan panon. Panon, cae plurain alian bongustajoin, oni faras per cerealoi, plei ofte per tritico oni povas fermenti la tritican paston per speciale fungoi. La proceso productas gason quiu faras la panon mola cae agrabla. Ne fermentita pano, mazzo, exemple, estas pli mola cae plata. Citiu planto, triticum specie, estas grava elemento en la monda economio. Unue culturis gin popoloi en Mesoriento, en Sirio, Jordanio, Iraco, Turcuio, antau prescau ses mil iaroi. Tra la tempo, gi suferis natura in mutatioen cae hybridigoen, tiel che gia graino farigis pli facile culturebla. Antau quelcae semainoi, la conata revuo science annonsis gravan attingon en la campo de genetico. Post dec-tri jaroi da laborado, ducent sciencistoi en sept-dec-tri instituzioi en du-dec-landoi successis decodigi la sinsecvon de ciui genoi de tritico. Tio shainis neebla tasco, char la structuro de la tritica genaro estas tre complexa cae noble pli granda ol la homa genaro, exemple. Facte, gi consistas el tri subgenaroi cae la eroi prescau sen fine ripetigas. La esploristoi trovis la precisan locon de pli ol cent mil genoi cae quar milionoi da moleculae structuroi. Vere impresa atingo. Tritico estas essenze grava por la monda nutro securezzo. Gi estas la fundamenta nutrajo por triono el la monda lo giantaro, cae respondas al dudec procentoi el la tutto da calorioi cae proteinoi englutatai de homoi. Crome, gi provisas vitaminoin cae mineraloin. Gi estas grava ancau por nutrado de bestoi. Gi estas la dua plei vaste culturata cerealo en la mondo. La unua estas maizo, la tria riso. Nun tempe la plei granda productanto de tritico estas Cinuio. Pro la crescado de la monda logiantaro, estas necese pli grandigi la productadon. Tion oni devas fari per pligonigo de la cultur tecnicoi, per protectado al la grundo, natur medio, cae aquo. Ien la gravezzo de la nova scienza atingo per la mappo de la genoi de tritico, agroculturistoi en estonta tempo povos disponi pri grainoi pli bon qualitai cae quante pli producto povai. Crome, oni povos culturi triticon resistan contra o malsanoi, generale fungai, cae aliai malfavorei condicioi en la medio per sagia cun laboro, scienzo povas plibonigi la vivon de homoi. Laula proverbo, pano buscion ne sercias.